المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد İnsan öldükdən sonra üzə vurmaq şəpələklə, şillə ilə e, və çığırmaq, səs-küy salmaq, haray həşir etmək, paltarını cırmaq, saçını yolmaq böyük günahlardandır. İmam-ı Zəhəbi rəhməhullah Böyük <clears throat> Günahlar kitabında həmçinin qeyd etmişdir ki, ölü öldükdə hündür səslə bağırıb-çığırıb ağlamaq və yaxud üzə başa vurmaq əllə böyük günahlardandır. Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Sinətəni huma bin nəsi kufrun, ət-ta'nu fin nəsəb və niyahət aləl meyyit. Deyir, insanlarda iki şey var ki, küfürdür. Yəni ki, insanı İslamdan çıxardan küfür deyil, nemətə qarşı küfürdür. Yəni, Allah verən nemətə qarşı asili eləməkdir. İnsanlar bir-birinin nəsillərinə, köklərinə söymələri, bir-birinin nəsillərinə, köklərinə yaraşmayan sözlər deməyi, ikincisi də ölü öldükdə səsküy salmaq. Bu iki şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi insanlarda iki şey qalıbdır ki, müsəlmanlarda müsəlmanlar onu, onu etdikcə günah qazanırlar, Allahın nemətlərinə qarşı küfr eləyirlər. Birincisi insan bir insana bir-birinin bir-birlərinin nəsillərinə yaraşmaz söz demək, bir-birlərinin nəsillərinə, köklərinə söymək, ikincisi də ölü öldükdə isə üzərində çığırmaq, bağırmaq. İnsan öldükdə insan övladı və yaxud qohum əqrabası və yaxud ən yaxın adam öldükdə İslam dinində ağlamaq icazəlidir. İcazə verir İslam dini. Caizdir ağlamaq. Ağlamaq olar. Peyğəmbər s.ə.v oğlu İbrahim öldükdə ağlayır. Soruşurlar, ya Rasulallah, sən ağlayırsanmı? Məlumdur, qəza və qədərə inanırıq. Lakin ağlamağımız ölü öldükdə qəza və qədəri inkar eləmək demək deyil. Sadəcə qəlbin yanır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəli, ağlayıram. Bu, mən bəşərəm. Sizin kimi insanam, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Və bu, Allah taala deyir, insanların qəlbinə qoyan rəhmətdir ki, onunla insanlar mərhəmət eləyirlər. Lakin, çığırmaq, bağırmaq, bu niyə öldü, nə bilim, bunun kimi oxşar sözləri demək, insan üzünü başını yolmaq, üzünü cırmaq, paltarını cırmaq və beytəmiz sözlər işlətmək böyük günahlardandır, haramdır. Lakin bunları etmədən ağlamaq olar. Çünki insan zəifdir, qəlbi yumşaqdır, qəlbində rəhmət var. Peyğəmbər s.ə.v Buxari və Müslimdə gələn başqa bir hədisdə buyurur ki, Leysə minnə mən darabəl xududə və şaqqal cüyubə və də'a bidə'vəl cahiliyyə. Bizdən deyil, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, əhl-i sünnə vəl cəmaədən deyil. O kəskindir, üzlər, o kəslər ki, üzlərinə vurarlar, sinələrini cırarlar. Cahiliyyə dönəmində çağırılan kimi deyilən sözləri deyərlər. Sözsüz ki, cahiliyə dönəmi, o dönəmi zamanı insan öldükdə qəza və qədərə qarşı küfr eləyərlərdi. Niyə öldüm, mən kimsəsiz qaldım, nə bilim, Allah-u Teala'ya qarşı yaraşmaz sözlər işlədirlərdi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim üzlərinə vurarsa, döşlərini cırarsa, yəni sinələrini cırarsa və cahiliyə dövründəki kimi e, sözləri deyərsə, ölü öldükdə bizdən deyil. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedənlərdən deyil. Və həmçinin məlumdur, İslam dinində ölü öldükdə hara olur olsun, hansı zaman olur olsun, hansı məkan olur olsun, ölünü dəfni, dəfn etməyə tələsmək lazımdır. Çünki ölü nə qədər qalırsa, o qədər azab çəkir. Nəyə görə? Çünki ölü saxlandıqca ağlamaq da çoxalır ölünün üzərində. Ölünün üzərinə ağlamaq, üstündə bağır çığır salmaq ölüyə əziyyət verir. Ölü onun ucbatından əzab çəkir. Ona görə əgər ölən salih insandısa, sözsüz ki, dəfn olunmağa tələsir. Oradakı qəbirdəki neymətlərlə qarşılaşmağı, qəbirdəki neymətlərə, neymətləri görməyi tələsir. Ama insan şer insandırsa, şer onu da yine aparıp yere, yere taşırmak lazımdır. Ve Allah ona yazan mükafatı, ona yazan cezanı vermeye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste buyurur İnnel meyyite yuazzabu fi kabrihi bima niha aleyh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki meyit kabirde azap çekir Nə qədər ki, ona öldükdən sonra çığırılır, bağırılır, hündür səslə ağlanır. Ölü dəfn olandan sonra nə qədər onun qohum əqrabası, kim istəyirsən olsun, onun üstə, qəbrinin üstə və yaxud evlərində onun adını tutub ağlaşma nə qədər eləyirlər, o qədər o ağlaşma ucbatından həmin ölən insan qəbirdə əzab çəkir. Ona görə hər kəs nəsiyyət eləməlidir ki, ölü öldükdə ağlaşma olmasın. Hündür səslə e, bir-birini şey eləməsinlər, bir-birinə söz qoşub söz verməsinlər və hər kəsin kimin qəlbi yanır, sakitcəsinə oturub ağlasın və s.